piedāvājam noklausīties um, uh, Marijāņu tēva Dmitrija Artjomova uzrunu Svētā Akvīnas Toma svētkos, kas šodien tiek atzīmēti Rīgas garīgajā seminārā. Tomēr šī uzdevuma smagums, kuru es pieņēmu, būdams uzrunāts no tiem, kas man to ir uzticējuši, tā mani nospiež, ka ja es netikšu stiprināts ar kaut kādu dieva palīdzību, maz trūkst, lai es pakristu – zem šī smaguma. Tā iesāk svētais Staņislavs Papčinskis, Marijāņu kongregācijas dibinātājs, savu uzrunu Svētā Akvinas Toma godam 1964. gadā 7. martā Varšavas Dominikāņu svētā Jāceka baznīcā. Šodien man ir uzticēts līdzīgs uzdevums – Un es vēlos, lai mēs iedziļinātos šodien tieši šajā tekstā, lai mēs tam pieskartos, lai mēs to pabaudītu. Ņemot vērā to faktu, ka mēs esam baznīcā, es esmu joprojām ornatā, eh, laikam jau vēl liturgisko darbību neesam pabeiguši, kaut arī svētība jau tika dota. Eh, es gribētu, lai par spīti tam, kas ir rakstīts, par spīti tam, eh, kas ir mm, tika reklamēts, lai šai uzrunai būtu ne tikai akadēmisks, bet arī varbūt zināmā mērā sapienciāls raksturs. Lai no šīs baznīcas mēs iznāktu pēc šīs uzrunas, arī pēc šī dievkalpojuma, varbūt mazliet labāki nekā bijām līdz šim. Kā jūs sapratat, šodienas varonis ir teksts Dr. Angelikus. Tā ir Staņislava Papčinska slavinoša runa – svētā Akvinas Toma godam. Svētais tēvs Staņislavs Papčinskis, būdams vēl Pijaru ordeņa loceklis un retorikas pasniedzējs Varšavā, tika uzaicināts pie dominikāņiem uz līdzīgiem svētkiem, tāpat kā mums šodien, uz svētā Akvinas Toma piemiņas dienu, kas tolaik vēl ilgi pirms liturgiskas reformas tika svinēta 7. martā, Svētā Akvinas Toma piemiņas dienā. Bet pirms es pāriešu pie paša teksta, es vēlos, lai mēs mazliet e, iedziļinātos šī teksta tapšanas kontekstā. 17. gadsimts. Katoliskais valstīs, tā skaitā arī Polijā, ir ļoti stipras kontrreformācijas tendences. Literatūrā, kultūrā, arī teoloģijā autori ne tikai polemizē ar protestantu idejām, Ceru, ka tas neskanēs antiekumeniski. Bet cenšas arī parādīt katoļu ticības skaistumu un, kas ir ļoti svarīgi, eh, katoļu ticības iesakņošanu kultūrā. Faktiski katoļi, viņi mēģina parādīt, ka katoļu ticība nav tikai piedeva pie kultūras, bet pati kultūra kalpo arī ticības stiprināšanai. Lai mēs mazliet pabaudītu tekstus, lūk, es vēlos jūsu priekšā stādīt Eh, vienu piemēru, kā skanēja šie teksti. Un eh, tas ir dzējolis, ko bija uzrakstījis Frančišeks Gžibovskis, eh, pateicoties kuram šī svētā Staņislava Papčinska runa uzruna Engeliskais doktors tika publicēta. Pabaudīsim šo tekstu. Par angelisko doktoru viņš taisnīgi tiek saukts, jo angeliskā bija viņa mācība un dzīve. Viņš atzīts ir par likumības balstu, ar angeliski tīro prātu godināja Hēru, un angeliskās bija viņa galva, sirds un gaitas. Par angelisko doktoru viņš taisnīgi tiek saukts. Protams, tas ir mans tulkojums, un es, jo latviešu valodā šīs teksts nepastāv, un ehm, es mēģināju arī to atzījot savu iespēju robežās, bet nezinu, vai jūs pamanījāt ļoti interesantu lietu šajā tekstā. Viņš godināja Hēru, Hēra eh, grieķu mitoloģijā bija vien, viena no 12 dievietēm, kas, eh, mm, nu, protams, nav viss tik viennozīmīgi ar to hēru, kā mēs redzam, redzēsim tālāk, bet īstenībā viņa atbildīga par ģimenes kārtību. Faktiski viņa bija monogāmijas un tikumības, tikumīgas dzīves sargātāja. Protams, kā jau teicu, ne viss ir tik vien, viennozīmīgi, bet, bet autors piemin tieši viņu šajā kontekstā. Antīkas pasaules personāžu izmantošana liecina par vēlmi parādīt, cik sena un tik dziļi iesāpņota kultūrā ir katoļticība, ka pat sen grieķu un sen romiešu varoņi kalpo, lai parādītu tās skaistumu un lielumu. Un, protams, tas ir saprotami, jo katrs izglītos cilvēks labi pārzināja antīko literatūru. Atcerēsimies, ka 17. gadsimts tas jau, protams, ir pēc renesanses periods, bet eh, tieši pateicoties renesansai, antīka kultūra atkal, varētu teikt, ir likta uz piedestāla eh, Eiropā un nu, visur tur, kur bija izglītoti cilvēki, protams. 17. 17. gadsimts ir arī baroka stila uzplaukums Eiropā un Eiropas kultūrā. Tā skaitā arī literatūrā, un, protams, tas nevarēja neietekmēt arī teoloģiju. Viss, kas ir naturāls, asociējas ar mežonību, un no tā arī parasti distancējās. Literatūrā mēs redzam, ka arī reāla pasaule tiek aprakstīta ar daudzu alegoriju, metaforu palīdzību. Teksti un uzrunas ir, varētu teikt, pat burtiski pārsātināti ar retoriskām figūrām, antitēzēm, paralelismiem, gradācijām, oksimoroniem un tā tālāk un tā arvien tālāk. Viens no galvenajiem mērķiem bija izraisīt attiecīgas jūtas, ietekmēt fantāziju, ne tikai logiku. Šodien mēs varētu pateikt, ka galvenais mērķis bija iedarbināt ne tikai kreiso, bet arī labo smadzeņu puslodi. Un lūk, es gribu jums stādīt priekšā vēl vienu piemēru ar tādu tāda teksta, kas ir pārsātināts ar figūrām, ar retoriskām figūrām, un tas vēl pagaidām nav Papčinska teksts. Šo tekstu uzrakstīja tas pats František Žibovskis, kurš veltīja šo tekstu, uzrakstīja šim tekstam dedikāciju slavenajam Dominikānam Albertam Grabeckim, kurš tajā laikā bija Dominikāņu kolēģija eh, priors Varšavā. Un tieši Grabeckis, tevs Grabeckis, Grabeckis bija tas, kurš aicināja tevu Staņislavu Papčinski uzstāties ar šo uzrunu. Citēju šo tekstu. Stādu tavā un visa tava konventa priekšā viscienījamākais tēvs, angelisko doktoru, kuru tavā un mācīto vīru sapulces klātbūtnē nesen ar savas uzrunas krāsām – uzzīmēja tas, kurā atzīšos māceklis esmu arī es, un tas ir mana lepnuma iemesls. Jo es negribēju, lai šī balss, kas ārkārtīgi cēli skanēja klausītāja ausīs, būtu izgaistoša, nevis mūžīga. Es negribēju, lai angeliskā doktora slava, kaut arī tā ir liela, pazustu, apbedīta aizmirstības tumsībā. Tāpēc, tāpēc pateicoties autora labai gribai, es izvedu to gaismā, lai mūžīgi tiktu apgaismota ar saules stariem šī uzruna, kas ir veltīta visu teologu saulei. Pateicoties viņa laipnībai, jūs dzirdējat runātāju un viņa runu, kura man ir sagatavota, tagad nāk pie jūsu acīm no ausīm. Pazemīgi lūdzu, lai jūs to pieņemtu. Varēja uzrakstīt vienkāršāk, protams, lūdzu, pieņemiet šo uzrunu, bet redziet, cik daudz figūru izmanto autors - baroka stils. Tādā kontekstā ir tapusi šī runa, kurai mēs tulīt pieskarsimies. Eh, protams, eh, es nelasīšu visu tekstu, eh, jo pirms atbrauktu šeieni es arī pa ceļam skaitīju žēlsirdības kronīti, bet tomēr dažus tekstus es biju iztulkojis speciāli, lai mēs varētu mm, ieraudzīt kādu argumentāciju, ar kādām stilistiskiem paņēmieniem eh, tiek sludināt, tika sludināts evangelijas 17, 17. gadsimtā, lai arī pēc tam mēs nonāktu pie kaut kādiem slēdzieniem. Pirmkārt, es gribu atgādināt, ka šis teksts um, oriģināli bija domāts tieši kā uzruna, un tāpēc tas bija domāts klausīšanai. Uh, oriģināli arī tas, eh, šis teksts tapa latīņu valodā un tika pateikts, kā jau minēju, 1664. gadā Varšavā. Domājams, ka um, šo, šo uzrunu klausījās gan Dominikāņu konventa brāļi, tēvi, un arī tā laika Varšavas inteligence. Šodien, protams, ne, ne jau latīniski, ne jau Varšavā, bet ceru, ka joprojām esam inteligents. Uzrunas struktūra ir ļoti vienkārša. Varētu teikt, klasiskā. Ievads, kuru mēs jau dzirdējām, daļu no ievada, un, protams, es to neatkārtošu. Tālāk ir tāda mm, pamata daļa, kura sadalīta trīs apakšdaļās, un, protams, kā jau vienmēr, arī ir noslēgums. Ievadā, kā mēs dzirdējām, Staņislavs pasvītro svētā Akvinas Toma izcilumu. Nu, protams, viņš izdara arī komplimentu klausītājiem, kā tad bez, kā tad bez tā un arī norāda uz šī uzdevuma grūtību. Savukārt, pirmajā daļā viņš norāda uz to, ka jau no bērnības bija redzamas svētā Akvinas Toma īpašas dotības. Bet ieklausieties, cik uh, ar kādiem argumentiem viņš mēģina to pierādīt, ka Akvinas Toms jau pat no bērnības bija domāts, bija faktiski nozīmēts, ka viņš pats vēlāk uzrakstīs par angelisko doktoru. Citēju jau svētā Staņislava Papčinska tekstu. E, protams, tas ir saīsinājums. Nevienam nav šaubu, ka cilvēka nākotnes talanti ir redzami jau šūpulī ko nozīmēja čūskas, kuras tika Herkulesa samītas jau bērnībā. Cik lielu spēku tas notikums pareģoja, pateicoties kuram visai pasaulē bija jātiek atbrīvotai no bīstamiem briesmoņiem. Par ko liecināja medus, ko izveidoja bites uz mazā pindara lūpām, par kādu medum līdzīgu runas dāvanu tas liecināja, un kas joprojām skan Grieķijā un vairo tas krāšņumu. Ko tad citu nozīmēja septiņi ērgļi, kas tika atraksti, atrasti mazā Marija drēbju krokās, ja ne septiņas viņa konsulāta kadences, kuras viņš pildīja nesot slavu ne tikai sev, bet arī Romas tautai. Šajā tekstā Stanislavs Papčinskis min vēl vairākus uh, piemērus, bet paskatieties, ka viņš mēģina, viņš mēģina uh, ar antikas pasaules varoņiem, gan no mitoloģijas, gan no politikas, mēģināt, gan no kultūras, mēģina parādīt, ka jau viņi no bērnības tika nozīmēti par ļoti nozīmīgiem cilvēkiem. Kaut kādas zīmes liecināja par to. Atcerēsimies Herkules, tas, kurš, kuram tika nosūtītas divas čūskas, ko nosūtīja tā pati Hēra, uh, eh, lai viņu nožņauktu, bet mazais Herkules šos čūskas uh, vienkārši nožņaudza pats. Pindars, tas ir 6. gadsimta uh, mm, eh, dzinieks. Eh, savukārt Gais Marijas, tas ir pirmā gadsimta miris eh, politiskais darbinieks, kurš veselas septiņas reizes ieņēma konsula amatu. Un tagad, pārējot pie Svētā Akvinas Toma, norādot šos piemērus, Staņislavs Papčinskis pievērš uzmanību Akvinas Tomam, lai parādītu, ka arī Akvinas Toms ierakstās šajā paradigmā. Paklausīsimies, ko raksta Papčinskis, ko saka Papčinskis par svētu tomu. Pāriesim tagad pie tēva Dominika viscienījamākā dēla un pameklēsim kādu konkrētu pierādījumu, kas varētu norādīt, ka kungs Toms Akvināts jau šūpulī tika nozīmēts par angelisko doktoru. Kalpone ietina mazo puiku mīkstos autiņos, bet redzot, ka bērna pirksti mīca kaut kādu papīru, gribēja to atņemt lai bērns varētu vieglāk iztaisnot saspiestus pirkstus. Bērns toties neļauj, pretojas un iebilst. No šejienes pašu debesu dēļ sākās šī saldā cīņā. Aukle velk papīru, bērns to atņem. Tagad es izlaidīšu vienu gabaliņu, jo tur Staņislavs Papčinskis apraksta to, kā māte tomēr atļāva Staņis, eh, mazajam Akvinas Tomam eh, šo papīras gabaliņu paturēt. Tie, kas zina Akvinas Toma biogrāfiju, atceraties, kas tas bija par papīrīti. Eņģeļa pasludināšanas teksts, eh, fragments no Lūkas evangēlija. Un vēlāk, kad Akvina, Akvinas Tomam izdevās saglabāt šo savu dārgumu, Papčinskis raksta tā par viņu. Saka tā par viņu, visu laiku man sevi jākontrolē. Esi uzvarējis mazais Herkules, esi uzvarējis. Bet kur paslēpsi savu dārgumu, kuru atkal tev var atņemt? Neusticīga ir augle, kaut arī dievbīga ir tava māte. Ko viņa tev atdeva, tā var atņemt bez nodoma atgriezt. Gudrais bērns atrada vietu savam dārgumam, apēda zelta vārdus un paslēpa to savā sirdī. Mēs redzam, kā no vienas puses Staņislavs Papčinskis mēģina ar antīko varoņu eh, piemēru pierādīt, kā arī Akvinas Toms jau no bērnības, eh, no bērnības bija izcils, bet noteikti mēs nevaram nepamanīt arī alūziju eh, uz svēto, oh, uz svēto, nē, nu, ceru, ka viņš ir svētais, uz pravieti Ezihēlu, kuram kungs arī lika apēst uh, dieva vārda, uh, svēto rakstu tekstu. Un tagad uh, ņemot vērā, ka klausītājiem bija zināma labi šī legenda, uh, viņš, kā mēs redzam, viņš mēģina parādīt saviem klausītājiem, lai uz šo legendu, kas bija pazīstama, viņi varētu paskatīties mazliet no citas puses, lai pateicoties tiem salīdzinājumiem, viņi varētu iekustināt savu fantāziju un iedomāties, kā tas varēja izskatīties. Ļoti interesants, uh, uzrunas, interesanta uzrunas metode, bet Papčinskis noslēdz to ļoti izaicinājoši, izaicinoši. Citēju Staņislavu Papčinski. Atgriezīsimies tagad izglītotie klausītāji pie kunga akvināta un oponējiet man, ja varat. Vai tas, ka viņš toreiz apēda eņģeļa pasludināšanu, nebija zīme tam, ka viņš kļūs par eņģelisko doktoru? Aiz manis ir svētās grāmatas autoritāte – ar lielu varbūtību pamatots pieņēmums, acimredzamais pierādījums. Tā noslēdzas tā pirmā apakšdaļa, kad Staņislavs Papčinskis parāda, kā jau no bērnības, kā mēs jau labi atceramies, svētais Akvinas Tūms jau bija izcils. Bet pāriesim pie otras daļas atcerēsimies diezgan pikantu gadījumu no Sētā Akvīnas Toma eh, biogrāfijas. Eh, mēs zinām, ka, kad Akvīnas Toms, kad Toms vēlējās iestāties pie Dominikāņiem, visa ģimene, ģimene bija nu, diezgan pret šo ideju. Ar dažādiem līdzekļiem mēģināja Akvīnas Tomu atrunāt no šīs uh, idejas, ka viņa brāļi Reģināls un, Reģināls un Landorfs bija viņu nolaupījuši. Uh, kā viņas māsas Marota un Teodora mēģināja viņu pierādīt. Un, protams, īpaši mēs labi atceramies tie, kas vismaz kaut reizi lasīja kaut kādus darbus par Akvinas Tomas dzīvi, ka bija viens tāds pikants gadījums, kad tika paņemta kurtizāne, viņa nu, bija iesūtīta pie viņa, ja jau uzrunas nevar viņu pārliecināt, tad varbūt skaista meitene būs tā, kurā mēģinās viņu pierunāt, nestāties pie dominikāņiem. Eh, tagad mēs eh, atkal mēģināsim iedarbināt mūsu fantāziju, bet kungi ļoti uzmanīgi ar šo fantāziju. Staņislavs Papčinskis mēģina pierādīt eh, svētā Akvinas Toma likumību, pateicoties šim gadījumam. Un tagad atgriezīsimies pie Papčinska teksta. Tikai tas var nezināt, cik varens bija kungs Akvināts kas nezina, caur cik lielām grūtībām viņš izgāja, lai saglabātu šķīstību. Spieda māte un šķī, uz šķīsta jaunekļa prātu noturējās. Uzbruka brāļi, visdrosmīgākie karavīri, nepadevās. Pierunāja māsas ar glaimojošām runām, jo nevarēja ar ieročiem. Viņš stāvēja, kā cieta klints. Visbeidzot, atnāk sūtīta uz cīņu netikle, apbruņota ar graciozu skaistumu, pasaulīgo pievilcību, ar liela salduma vārdiem, visbeidzot velkot sev par palīdzību visu stiksu. Stiks tas ir pazemī, pazemes pasaules upe, tie, kas atcerās. Ko izdarīja kristīgais atlēts? Vai tik daudzu ienaidnieku aplenkts ir pakritis? Nemaz nē. Atdeva sirds līliju par laupījumu tartaras cūkām nekādā gadījumā vai varbūt vismaz nobijās drebot orkus ap karaspēka priekšā vai nenoturējās sievietes sirēnes pievilcības dēļ. Patiesi, būtība lielāks par sevi pašu. Viņš ar ugunsliesmām uzbruka degošai Venērai, pirms viņa pirms pats varēja sajust viņas liesmas, atspēkoja viņas uzbrukumu, piespieda viņu bēgt, uzvarēja viņu. Protams, ka nezinot antīko eh, mitoloģiju, eh, ļoti grūti saprast arī šo metaforu mm, dziļumu, jo atgādināšu, ka tā laika, eh, tā laika publika, inteligenta publika ļoti labi parzināja, un tāpēc gan orkus, nāves dievs, gan stiks, pazemes upes vai elles upes ūdeņi. Tas viss ļoti, um, ļoti, ļoti uzrunāja klausītāju. Eh, laikam nav jāskaidro, kas, ir, kas tas ir Venēra un, eh, un Sirēna, bet līdzīgi tāpat kā arī tajā pirmajā daļā, arī šeit mēs varam redzēt, ka tiek iedarbināta fantāzija, ka ar eh, šiem um, paņēmieniem Staņislavs Papčinskis mēģināja atkal pierādīt, ka Staņislavs ne tikai bija izcils ne tikai bija zīme, ka viņš ir izcils bērnī, bērnības zīmē, ka viņš ir izcils, bet arī, ka viņš ir likumības piemērs. Ok, lai jūs nemocītu, pāriesim pie kārtējās trešās daļas. Un šeit Staņislavs Papčinskis mēģināja klausītājiem pievērst uzmanību, eh, klausītāja uzmanību pievērst Akvinas Toma gudrībai, bet atkal viņš izdara to ar izaicinājumu. Pāriesim no tikumības pie gudrības, no šķīstības pie zinātnes, kura vispār ir angeliska un par angelisku paradī padarīja arī mūsu doktoru. Bet ne tikai runāsim par to, bet arī to pierādīsim. Tā ka šajā lietā es lieku jūsu priekšā pierādījumu, lūdzu jūs, lai jūs to saprastu tik tālu, cik tālu esat tikuši jūsu izglītībā. Un lūk, Staņislava Papčinska pierādījums, protams, arī, ar, eh, protams, arī lielā saisinājumā. Vai mēs brīnamies, ka uz karojoša vadoņa Jēzus lūguma saule apturēja savu skrējienu? Eņģelis to apturēja. Vai mēs brīnamies, ka triju dienu laikā tika nogalināti Dāvida 70 tūkstoši padoto kā sots par viņa lepnību? Šo postu paveica eņģelis. Vai mēs brīnamies par 180 tūkstošiem nogalināto vienas nakts laikā asiriešu nometnē? Tos nogalināja eņģelis. Ar vārdu sakot, visi eņģeliskie notikumi ir brīnumaini, un visi brīnumainie ir eņģeliski. No tā izriet, ka ja mēs gribētu pierādīt, ka Toma mācība ir eņģeliska, mums pietiktu pierādīt, ka tā ir brīnumaina. Bet tas ir acimredzami, jo viņš to ir sasniedzis tādā veidā, kas pārsniedz visas cilvēciskas spējas. Pie tām, pie tām mums īpaši jābrīno, kā tā ir visu zinātnieku, akadēmiju, koncilu un visbeidzot visas ortodoksālās baznīcas pieņemta, mīlēta un attīstīta. Mācība, kas, ko pieņem visi, tas patiešām brīnums. Un tālāk Staņislavs Papčinskis. Kā vienradzis ar savu ragu dziedina ūdenī, un tad visi pārējie dzīvnieki to dzer, nebaidoties no saindēšanas, tā no toma grāmatām katrs dzer kā no gudrības avotiem – nebaidoties neviena kļūdu vīrusa. Protams, šis gudrības ūdens ir dzidrs, skaidrs, saprotams, tīrs un pestīšanu nesošs tiem, kas to dzer. Tas ir arī zāles pret, rat, pret, pret katru herēzijas sērgu. Katru herēziju šis doktors ir skaidri noraidījis, vai arī tā var būt uzveikta, balstoties uz likumiem un pamatiem, kurus viņš mums atstāja. Tieši to bija paredzējis šķiet Alberts Cildens, šī doktora skolotājs, kas teica, kad teica, ka viņš ir vērsis, kura balsi dzirdēs visā pasaulē. Tik tālu Staņislava Papčinska uzrunā. Un šajā tekstā, kā jūs jau pamanījat, mēs redzam to pašu. Runātājs cenšas iekustināt klausītāju jūtas, lai pierādītu arī svētākvienas toma gudrību, bet no otras puses – Eh, izmantojot arī biblisko un teologi, bibliskos un teoloģiskus argumentus, viņš neaizmirst arī par logiku. Angeliskais tātad brīnumains, un ja akvīnas toma ir angeliska, tad noteikti pietiek pierādīt, ka viņa ir brīnumaina vai otrādi. Eh, starp citu, tas nav brīnums, varbūt eh, mm, tas no manis, tas mazliet ārpus teksta, bet varbūt jūs zinat, ko nozīmē rakstīt katru dienu 12 lapas puses zinātniskā tekstā. Tie, kuri kādreiz rakstīja kaut kādus bakalaura darbus, magistra darbus, zinātniskus rakstus, zina, ko nozīmē 12 lapas puses katru dienu. Filozofs Andrejs Baumeisters, ukraiņu filozofs, kurš atgriezās uz katoļu ticību pateicoties tam, ka viņš pētīja Akvinas Toma darbus, kādreiz bija paskaitījis, lai uzrakstītu tik daudz cik palika pēc akvīnas toma, 12 lapas, puses, 12 lapas puses bija jāraksta katru dienu. Un tā nav beletristika, tie ir zinātniskie teksti, protams, ne mūsdienu zinātniskie teksti, bet tomēr. Tā kā mēs redzam, ka akvīnas toma gudrība patiešām ir brīnumaina arī skatoties no mūsdienu perspektīvas. Nezinu, kā kurš, eh, kad man ir jāuzraksta sešas lapas puses zinātniska teksta, tas ir mocības uz divām nedēļām. Ak vienas tomam mm, sanāca pa vienu dienu izdarīt e, divkarš, divkaršo normu. Un tagad jau tuvojoties noslēgumam, kā es jau teicu sakuma, sākumā, protams, ka šis teksts nebija adresēts mums. Šis teksts bija adresēts e, tiem klausītājiem, kas dzīvoja, kas dzīvoja 17. Mm, gadsimtā. Tomēr, manuprāt, arī smeļoties no uh, Staņislava Papčinska teksta, mēs varam arī nonākt pie kaut kādiem, manuprāt, svarīgiem slēdzieniem arī šodien. Ko dara Staņislavs Papčinskis ar šo tekstu? No pirmām kārtām svētu Akvinas tomu, scholastikas bērnu, viņš ieraksta barokas garīgumā. Viņš to, kas bija svarīgs scholastiem, paņem to, kas bija būtisks no šīs mācības un mēģina parādīt ar pilnīgi citām metodēm, par kurām nekad skolasti pat nebūtu iedomājušies. Viņš pasvieto, protams, likumības, eh, vērtību, gudrības nozīmi, bet arī mēs varam redzēt, ka viņa uzruna, protams, to nevar redzēt pēc teksta fragmentiem, bet, ja iziet visi cauri visam tekstam, mēs varam ieraudzīt, ka šis teksts ir ļoti logisks, ka katrs, katrs slēdziens viņš izriet no iepriekšējām premisām, jā, laikam tā būtu pareizi latviski jāsaka. Un, protams, kā mēs varam ieraudzīt vēl vienu ļoti svarīgu lietu, kura, manuprāt, ir svarīga mums šodien. Viņš, mē, uz šīs uzrunas piemēra mēs varam ieraudzīt, kā notiek evaņģēlijas sludināšana konkrētajā vēsturiskajā un kultūrālajā kontekstā. Scholastika ierakstīta baroka uzrunā, Eh, scholastikas varonis ir ierakstīts barokas garīgumā. Kaut kas pilnīgi svešs barokam tiek parādīts ar barokas metodoloģiju. Ļoti interesanti. Tātad, ko mēs redzam eh, Svētajā Staņislava Papšinskā eh, tekstā? Pirmkārt, viņš apzinās klausītāju spējas. Viņš runā ar tādu valodu un izmanto tādus argumentus, kas ir saprotami klausītājiem. Eh, es nevēlos tagad atstāstīt Staņislava Papčinska biogrāfiju, eh, jo šodienas eh, galvenais varonis ir Akvinas Toms, bet Staņislavs Papčinskis bija cilvēks, kurš pārsvarā strādāja ar vienkāršiem cilvēkiem. Un noteikti, kad viņš runāja savus predikus, kuri nebija pierakstīti, э, viņš neizmantoja э, salīdzinājumu ar Venēru, tur stiksu un tā tālāk, bet viņš izmantoja pilnīgi citu valodu. Bet tieši šeit, šajā uzrunā, viņš ir uzmanīgs pret klausītāju. Centrā ir klausītājs, kuram jāsaprot, ko Akvinas Toms vēlās parādīt. Akvinas, э, ko Staņislavs Papčinskis vēlās parādīt, piedodiet. Tālāk viņš redz, viņš izmanto tā laika kultūras mm, attīstīšanas vektorus, no, nu, nosauksim to tā. Viņš saprot, kādā kontekstā ir jārunā, ar kādiem vārdiem, kādus piemērus jāizmanto. Nevis tādus, kuri viņam šķiet mm, pareizi, bet tādi, kurus publika pieņems kā adekvātus. Viņa metodoloģija Kā jau teicu pašā sākumā, ja mēs lasīsim visu tekstu, mēs redzēsim, cik viņš atkal pārsātināts ar piemēriem, ar, figu, ar e, izrunu, retoriskām figūrām. Un, protams, e, tas, ko mēs varbūt es tikai tā piefiksēju šo, šo faktu, ka viņš iet interakcijā ar saviem klausītājiem. Viņš viņus izaicina. Nu, pierādiet man, ja tas nav tā. Nu, mēģiniet to saprast tik tālu, cik jūsu izglītība jums palīdz. Mazliet varbūt vēl kā zoba, bet noteikti nav tā, ka viņš nirgājās par savu klausītāju. No tā visa mēs varam secināt, manuprāt, ļoti svarīgu lietu, un oponējiet man, ja tas nav tā. Mēs varam secināt, ka šī uzruna ir pateikta pareizā laikā un pareizā vietā, bet ne jau tāpēc, ka konteksts bija labvēlīgs runātājam. Bet tagad uzmanīgi, bet tāpēc, ka runātājs labi saprot kontekstu. Ne tāpēc, ka viņš domā, nu es ko pateikšu, to pateikšu, bet ņem vērā to kontekstu un pielāgojas šim kontekstam, lai parādītu viņam to, pastāstītu viņam to, kas viņam ir sakāms. Un, eh, manuprāt, jau pareizi, es jau tuvojos noslēgumam. Es gribētu, balstoties tieši uz Staņislava Papčinska šīs uzrunas, uz šīs analīzes, protams, viņa ir ļoti pavirša, bet es gribētu atstāt jūs ar dažiem jautājumiem, ka es jau teicu paša sākumā, es vēlos, lai šī uzruna būtu mazāk akademiska, bet sapienciāla drīzāk. Es gribētu lai, at, lai mēs sev uzdotu šos trīs jautājumus, kas vismaz man izpeldēja, kad es lasīju, meditēju un arī gatavoju šo uzrunu. Pateiksim atklāti, Eiropā mēs tagad pārdzīvojam ticības krīzi, nu, kura visticamāk tik ātri nebeigsies. Protams, baznīca vienmēr bija krīzē, krīzes bija dažādas, un arī šie laiki nav izņēmums, bet mēs redzam, ka cilvēkus, ticīgu cilvēku skaits krītās – Mainās, protams, arī kvalitāte, bet krītās. Mēs redzam, ka mazāk aicinājumu mēs varam domāt, kāpēc, bet noteikti jautājums ir ļoti sarežģīts un nav viena, vienas vienkāršas atbildes. Mēs redzam, ka mēs mēģinām tikt vaļā no šīs krīzes. Nu, piemēram, kad es sekoju līdzi tam, ko dara nu, negribu, piedodiet, negribu nevienu aizvainot, bet izmantošu jēdzienu, kas parasti tiek izmantots. Ehm, ko dara tradicionālisti? Tas vai tā saucamie tradicionālisti. Ehm, mēs, protams, mēģina, mēdzam viņiem ehm, pierakstīt, ka viņam ir kaut kāda ļauna griba, bet noteikti viņi redz, ka vetus ordo glābs pasauli, jo citu, citu izēju nav. Mēs varam paskatīties arī uz otro galējību, ja uz tā saucamiem, neapvainojieties, lūdzu, uz tā saucamajiem, saucamajiem harizmātikiem, kuri akcentē tikšanos ar dzīvo dievu, lai ko viņi nesaprot ar, to, ar šo jēdzienu. Protams, mēs mēģinām glābt ticību, katrs kā prot, mēs mēģinām glābt baznīcu. Bet skatoties uz šo Papčinska tekstu, un skatoties arī uz viņa biogrāfiju, es domāju, ka būtu jēdzīgi uzdot šo jautājumu. Scholastika ierakstīta barokā. Mūsu, kā mēs varam mūsu tradīciju ierakstīt, ierakstīt mūsdienu kontekstā? Kā mēs varam mūsu ticības patiesības, kuras patiešām ir dziļas, katoliskas, dieva atklātas un tā tālāk, pasniegt tādā veidā, lai tas būtu saprotams šodienas cilvēkam? Kādreiz mm, man atkāpšos mazliet no teksta, bet kādreiz man nāca prātā, un es patiešām nezinu, kā to izdarīt, bet vai ir iespējams mm, par vienu minūti TikTokā formātā pastāstīt, kas ir trīsvienība. Tā, lai ne jau, ne, ne, ne jau, ne jau lai paskaidrotu, bet lai izraisītu interesi. Tāpēc tas ir tas pirmais jautājums, kā mēs varētu tradīciju ierakstīt šodienas kultūrā, šodienas kontekstā. Jo gan apstuļi, gan Akvīnas Toms, gan Staņislavs Papčinskis bija sava laikmeta bērni un izmantoja tas metodes, kas bija aktuālas tolaik. Un kādas metodes ir šodien? Tas laikam var būt drīzāk homilētikas pasniedzējiem uzdevums, bet ne tikai viņam, bet mums visiem. Otrais jautājums par evangelizāciju ka mēs redzam uh, šajā tekstā, šajā uzrunā, ka Staņislava Papčinska uzmanības centrā ir klausītājs. Tas nozīmē, ka Staņislavs Papčinskis uzruna viņu uh, nevis ar nodomu, man ir kaut kas sakāms un tu mani klausies, bet ar mazliet citu pieeju. Man ir kaut kas sakāms un es vēlos to tā pateikt, lai to, to saprastu. Un tāpēc atkal mēs atgriežamies pie, pie tā paša jautājuma, bet kā mēs varam to darīt? Kā mēs varam ierakstīt to mūsu tradīciju, mūsdienu valodā, tā, lai mūs klausītos? Varbūt eh, tas būs pārmetums arī man vai kādam no garīdzniekam, uh, Eh, neuztveriet to, nu, eh, neuztveriet to eh, personīgi, jo brīžiem man gadās, kad es kaut ko pasaku, pēc tam man raksta, tu biji domājis par mani, ja, kad tu runāji. Ja, nē, es ne par vienu tagad nedomāju, lūdzu, izelpojam. Bet uh, gadās tādās, tādās situācijās, ka mēs sākam sludināt nevis Kristu, bet koncepciju par Kristu. Nevis Kristu, bet konceptu par viņu. Un tagad rodas jautājums, koncepti ir svarīgi, lai mēs varētu salikt sev prātā pa plauktiņiem Kristus, viņa mācība, atklāsme un tā tālāk. Bet evangelizācija tas ir Kristus sludināšana, bet, bet, bet koncepts ir, lai zinātu, ko sludināt, nevis sludināt pašu konceptu. Un ja mēs iedziļinātos svētā Staņislava Papčinskā visās, visos darbos, ko viņš bija atstājis, es biju pārlasījis visu savā laikā, mēs ieraudzīsim, ka viņš bija to spējīgs. Un ja viņš bija to spējīgs, vai mēs šodien eh, nebūtu spējīgi darīt to pašu? Izdarīt tā, lai mūs saprastu klausītājs. Sludināt Kristu, nevis, viņa, nevis koncepciju par Kristu. Un jau tuvojoties noslēgumam, pēdējā lieta - mūsu pašu ticība. Staņislavs Papčinskis par spīti šķēršļiem, un atkal šeit nav vieta, lai stāstītu par viņa biogrāfijas eh, niansēm. Uh, Eh, kaut arī viņam bija ļoti daudz šķēršļu, arī viņu dzīvē, arī Marijaņu kongregācijas dibināšanā, eh, viņš bija vairākas reizes mm, eh, iekritis izmisumā un teica, ah, nekas man nesanāk, nu tad es laikam nedibināšu šo kongregāciju. Un atkal no jauna pēc, pēc tam ķērās. Viņš, viņš darīja to, ko viņš darīja, par spīti tam, ka bija šķēršļi. Un šodien, kad mēs, vai mēs patiešām ticam Kristum tik tālu, ka esam gatavi sludināt viņu par spīti šķēršļiem, par spīti tam, ka mūs var neklausīt, par spīti tam, ka varbūt mums arī pašiem nepietiek vēl prātā, lai pasludinātu to, ko vēlamies pasludināt. Neskatoties uz to, ka ir šķēršļi, vai mēs patiešām ticam. Jo tikai tad, kad es ticu, kad es redzu jēgu tam, ko es sludinu, šī sludināšana ir, ir iespējama vispār. Ja nē, nu tad saliksim ornamentus un iesim eh, darīt kaut ko citu. Es atstāšu jūs ar šiem jautājumiem un eh, šo uzrunu, eh, ko biju gatavojis divu nedēļu garumā, godīgi sakot. Es gribētu pabeigt tāpat, kā šo uzrunu pabeidza manas kongregācijas dibinātais Svētais Staņislavs Papčinskis pirms 360 gadiem. Atstāšu pēdējo vārdu svētajam tēvam Staņislavam. Es domāju, mācītie klausītāji, kā pārāk daudz esmu izterējis šiem pierādījumiem, par, par, par, kā pārāk daudz laika esmu izterējis šiem pierādījumiem, un man šķiet, ka sagrekoju pret jūsu laipnību un ļaunprātīgi izmantoju jūsu labestību. Tāpēc, lai piepildītu mūsu centī necienīgas pūles, nosauksim Akvinas tomu saskaņā ar daudzu pārliecību par teoloģijas ziedu – filozofijas slavu, zinātņu rotu. Nosauksim viņu par talantu, par talantu baudu, reliģijas svētnīcu, baznīcas balstu, katoliskas ticības vairogu. Nosauksim viņu par amuru pret ķēceriem, skolu gaismu, teodidaktonu, jo viņš dzēra no paša dievišķības avota. Nosauksim viņu par augsti paceltu svečturi, par degošu lāpu, likumības, svētuma, zinātnes starojošo gaismu. Nosauksim viņu par spīdošu zvaigzni, vērtīgu pērli, visas gudrības krātuvi, par visvētāko starp gudrajiem un par visgudrāko starp svētajiem. Un pat tā slavinot viņu, godinot ar tik daudzām cēlām uzrunām un norādot, ka nekas nelīdzinās viņa gudrībai un tikumiem, man nopietni jālūdz no jums piedošana, gudrie klausītāji, ka šīs izcilas un gudrās sapulces priekšā es uzdrošinājos slavēt to, kuru cienīgi varētu slavēt tikai kāds eņģelisks skolotājs vai runātājs. Es esmu pateicis visu. Slavēts Kristus, rādījām arī Latviju klausītāji. Tikko jums bija iespēja dzirdēt uzrunu no Rīgas Svētā Franciska baznīcas, kur tika atzīmēti svētā Akvīnas Toma svētki, ko šodien atzīmēja svinēja Rīgas garīgais seminārs, un šo uzrunu sacīja Marijāņu tēvs priesteris Dmitrijs Artjomaus. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums